جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك www.l crtica ihlas.com جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن يا من تمادوا للشر قادوا يا من تمادوا للشر قادوا لا لن تسودوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما يا أرحم الراحمين ثم أما بعد Na samom početku, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Braću moja draga, noćas ćemo progovoriti nekoliko riječi, kao što je spomenuto u uvodu, o jednoj i tekako bitnoj temi. Naime, radi se o tome da ćemo progovoriti nekoliko riječi o načinima pridobijanja ljubavi supruge. Ali prije nego što počnemo govoriti na tu temu, želio bi da vam kažem nekoliko riječi o jednoj također bitnoj tematici, a to je da mi živimo u vremenu kada naša braća muslimani na mnogim dijelovima ove zemaljske kugle trpe mnoge torture, tako, želio bi samo, iako ovo nije povezano sa ovom tematikom, da vam napomenim da smo možda, braću moja draga, mi prije nekoliko godina bili možda u istoj situaciji kao što su i oni. I da smo možda mi plod dova koje su upućivali muslimani na raznoraznim dijelovima svijeta Allahu subhanahu wa ta'ala da olakša situaciju muslimanima u Bosni. Ja znam da će velik broj nas kazati mi ne možemo pomoći metkom zato što smo siromašni, ne možemo pomoći tjelesno zato što se ne može ući u ta krizna područja, ali braćo moja draga, neka svako sebi postavi pitanje da li je se sjetio te svoje braće muslimana u svojim dovama. Nemojte pocijeniti to oružje, to je najjače oružje koje muslimani posjeduju, koje su nažalost zapostavili, a normalno i bili su razlogom svojim ponašanjem da Allah subhanahu wa ta'ala ne prima naše dove. Ako je se neko sjetio te braće u dovi, a ja sam ubijeđen da je mal broj nas koji, hajde da kažemo, malo više praktikujemo vjeru, da su zaboravili na svoju braću, a da ne govorimo o općim muslimanskim masama, oni ovaj njima nije niko na umi, ni sami sebi nisu na umi, a kamol da im je na umi neki daleki musliman u Palestini u, ili u Iraku. Zato govorim prvo sebi, a zatim vama, sjetite se svoje braći u ovim teškim momentima. A sada da počnemo govoriti o ovoj temi, kao što smo kazali, i te kako bitnoj. Braćo moja draga, mnogo je faktora koji su bili razlogom da izaberim da govorim o ovoj temi. A da nema ništa drugo osim to da kroz razgovore sa braćom doznajemo da u dosta brakova, muslimanskih brakova ili brakova naše braće po vjeri, nešto neštima, to bi bilo dovoljno da govorimo na ovu temu. Ako pridodamo na to još jednu realnost, jednu činjenicu, a to je da čovjek dosta vremena provodi u svojoj kući sa svojom hanumom. I tako, ako čovjek ne bude imao volje i morala da dolazi toj kući, da ta kuća njegova bude oaza mira, oaza gdje će moći puniti svoj iman, onda je to jedan dodatni razlog koji nas, da kažemo, okreće u tom smjeru da govorimo na ovu i te kako bitnu tematiku. Mi ćemo, kao što smo spomenuli, spomenuti neke od načina pridobijanja ljubavi supruge. Kako bi uz Allahu subhanu wa ta'ala pomoć ukazali na taj neki srednji i pravi put kako čovjek da očvrsne i da ojača svoju bračnu zajednicu, kako da povrati izgubljeno povjerenje i sve što ide sa time. Također kada govorimo, braćo moja draga, o ovim stvarima, treba da spomenemo da je uloga porodice u islamu velika. Tako ako porodica bude funkcionisala kako treba, očekivati je ako Bog da i dobre plodove. A ako porodica ne bude funkcionisala kako treba, Boga mi, to je problem, problem za pojedince, a i za društvo općenito. Ljubav među supružnicima sigurno je jedan veliki i bitan faktor u izgradnji jednog društva, odnosno ljubav u porodice, jedan veliki i bitan faktor u funkcionisanju tog društva, odnosno to je samo jedna čelija kompletnog društva. Kako, braćo moja draga, da očekujemo dobro odgojenu generaciju, koja će sutra nositi breme islama ako u tim porodicama u tim porodicama ima problema i nešto neštima ili te porodice ne funkcionišu onako kako to islam nalaži zasigurno je to teško dosta puta razlozi problema u braku bivaju što ljudi ne žele da se ponašaju onako kako im to islam nalaži, znači ne slijede smjernice islama u ustrojenju svoje porodice. <clears throat> Mi, braćo moja draga, dosta puta udaramo se u prsa i govorimo kako smo od onih ljudi koji praktikuju vjeru u svakoj pori svoga života. Ali kada pogledamo realno, vidjet ćemo da velik broj nas samo je uzeo vanjštinu Islama. Kada se skloni od očiju javnosti, kada se skloni od očiju kamera, onda taj čovjek okreće drugu stranicu života, počinje da radi nešto, alaikum selam, što ne radi javno. O tome zasigurno bi mogle najbolje da svjedoči naše hanume ili naše porodice. Zar je moguće da kao takvi dobri muslimani, pošto sam spomenuo da se dosta puta udaramo u prsa kako smo dobri muslimani i možda čak nije daleko da ćemo naći izjava da su bosanski muslimani najbolji muslimani na svijetu, zar je moguće da kao takvi dobri muslimani nismo čuli za jedan obični hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa selleme gdje kaže hajrukum, hajrukum li ehlikum u hadisu koji je zabilježio imam Tirmidhi od Aisha radijallahu ta'ala anha a prijevod hadisa je najbolji među vama su oni koji su najbolji među, koji su najbolji prema svojim porodicama ne ogleda se braćo moja draga praktikovanje islama u nekoliko stvari kao što je dizanje ruku u namazu Ne ogleda se praktikovanje islama u zavrtanju nogavica. Ne ogleda se praktikovanje islama u puštanju bradi. Ne ogleda se, braću moja draga, praktikovanje islama u micanju prsta na tešehudu. To jesu sastavni dijelovi islama i bitni su, ali postoje mnoge druge stvari koje su možda i bitnije od ovih, koje smo mi zasigurno u dosta slučajeva zapostavili. A braćo moja draga, islam, islam je jedan cijelokupan sistem života. Pogledajmo, braćo moja draga, u praksu Božijeg poslanika. On je imao devet supruga, devet kamera koje su non stop pratile njegovo ponašanje pa kada bi opisivale Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu da iše radijallahu ta'ala anha kada je upitana o ahlaku, moralu, etici Božijeg poslanika kaže kane huluku rasulillahi sallallahu alaihi ve selleme el Kur'an ahlak Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme je bio Kur'an a šta mislite braćo moja draga kada bi mi ovoj našoj jednoj kameri dozvolili da govori o našim aferimima. Sigurno bi bilo tu nešto što ne bi normalnom insanu moglo pasti na pamet. Kada bi mi našim hanumama i našim porodicama dozvolili da govori, da govori o našim ponašanju u kući. Gdje smo tada od praktikovanja ove naše vjerije. Gdje smo od udaranja u prsa da smo mi oni koji slijede Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame. Poslušajte samo jednu stvar. Koliko puta čovjek bude na ulici ili bude u društvu sa svojom braćom ili, ovo važi i za sestre, sestra bude u društvu sa sestrama, pa se desi nešto krupno, neka uvreda, pa čovjek to halali, pokazujući svoj iman, pokazujući svoj ahlak, pokazujući svoj islam, pokazujući svoje slijedženje islama u svakoj pori svoga života. A zamisli moj brate i poštovana sestro, da takvu istu uvredu ili mnogo manju doživiš od svoje supruge, od svog bračnog druga. Kako bi se ponašao? Da li bi mu halalio ili ne bi? Odgovor neka svako zadrži za sebe. A je li taj brat kojim si halalio, kojeg možda vidiš jednom mjesečno, je li on preći od tvog sudruga da mu halališ? Je li on taj koji se brine za tobom kada si bolestan? Je li on taj koji ti sprijema hranu? Je li ti on taj koji čisti za tobom i pere tvoj veš? Je li on taj koji kada ti okasniš negdje sa posla naveći, je li on taj koji ne spava? Kratko rečeno, boli bra, brata briga za tobom. Tvoja hanuma je ta koja se sikira za tobom, a ti joj sve to uzraćaš na tako loš i nedostojanstven način. Normalno, postoji ovdje i druga strana. Čovjek ima velika prava kod suprugi, ali pošto većina ljudi koji slušaju ovo predavanje, bar ovdje uživo, su muškarci, odnosno sve su muškarci, tako mi ćemo govoriti o tematici kako da čovjek zadobije ljubav supruge, a moglo bi se mnogo toga, braćo moja draga, kazati suprugama, možda i više nego što se može kazati i muževima, ali možda nekada drugom prilikom kada imadnemo priliku da se obraćamo sestrama kako bi ta korist bila veća. Normalno, prije nego što počnemo govoriti o načinima, da kažemo da su tu riječi upućene oženjenim ljudima zato što oni u svakodnevnom životu su potrebni toga, ali to nikako ne znači da to ne trebaju slušati neoženjeni jer to su stvari koje njih čekaju u njihovom u njihovoj budućnosti i u njihovom životu ako Bog da. Također treba spomenuti jednu stvar, a to je da ove stvari koje ćemo spomenuti, vidjet ćete da to nije otkrivanje Amerike. Da je to, braću moja draga, nešto normalno, nešto što mi svi poznajemo, ali treba čovjeka napomenuti i još nešto više od toga, treba to početi praktikovati u svakodnevnom životu nije dovoljno da se samo sjetimo ti stvari, već treba da ih se prisjetimo, da nas neko napomeni i nakon toga treba to, braćo moja draga, praktikovati u svakodnevnom životu, a vidjet ćete da to nisu stvari teške za praktikovanje. Pa, na primjer, prvi od načina postizanja ljubavi supruge jeste dozivanje supruge sa najlepšim imenom koje ona ima ili nadimkom. Kada pogledamo općenito, braćo moja draga, u ljude, vidjet ćemo da svi ljudi voli da ga čovjek doziva lijepim imenom, najljepšim imenom koje ima. Svi mi volimo da nas neko persira. Svi mi volimo kada nam neko kaže izvoli gospodine, makar i ti znao da nisi gospodin i onaj koji te oslovio sa tom riječu zna da ti nisi gospodin, ali tebi nekako drago kad ti on kaže gospodine. Svi mi volimo kad nam neko kaže rekao je to i to pa vas ovaj prozove po vašim prijezimenu. Gospodin taj i taj. Svi mi to volimo. Je tako? Tako obraću moja draga i naše supruge. I one vole da ih oslovljavamo sa najljepšim imenima koje imaju, sa najljepšim nadimcima koje one imaju. Kada pogledamo, braću moja draga, u praksu najboljeg insana koji je kročio zemljom, kada pogledamo u insana koji je bio najodabraniji poslanik, kada pogledamo u u Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame vidjet ćemo da je koristio ovu metodu u svakodnevnom životu. Pa tako u vjerodostojnom hadisku koji je zabilježio imam Buharija prenosi se da je Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallame svoju hanumu, svoju mezimicu Aishu nazivao izmila ja Aish, ja Aish, ne govoreći znači potpuno njeno ime, već izmila obraćajući se zvao je Aishu ja Aish. Također u vjerodostojnom hadisu se prenosi da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame Aishu također dozivao imenom ja Humeira o crvenkasto bijela. Sve to, braću moja draga, želijeći da pridobije njenu ljubav. Kao što smo spomenuli, je li ovo nešto novo? Nije ovo, braću moja draga, ništa, ništa novo. Ovo je nama svima nešto poznato, ali šta fali? Fali nama da to praktikujemo u svakodnevnom životu. Nažalost, mi kao da znamo za ovu stvar, ali u obrnutom smislu. Pa tako naći ćemo velik broj muslimana općenito, a i braći, da svoje supruge nazivaju ružnim i pogrednim imenima. Tako ćemo naći sestara kada pitaju neka šerijatska pitanja pa kažu moj muž u početku braka tepao mi je i nazivao me imenima sitnih životinja kao što je golub, golubica, ptičica, maca. A kaže kako je išlo vrijeme, počeo je da me naziva, kaže, imenima malokrupnih životinja. Ne trebamo naz... primjere, ali vjerovatno svima vama je ovaj... To je ono što sam ja rekao, da samo naše hanume počnu govoriti naše aferime, vidjeli bi mi tu mnogo gori stvari od ovoga spomenutog. Zato, brate moj, ako želiš da izazoveš ljubav supruge, onda dozivaj svoju suprugu na najlepši način, pa ćeš vidjet da će to urodit plodom. Drugi način pridobijanja suprugine ljubavi jeste ljubaznost i međusobno šaljenje. Mnogo je ljudi, braćo moja draga, koji ne znaju za pojam ljubaznost ili međusobno šaljenje kada je u pitanju njegov bračni sudrug. Dosta ljudi misli, misli da je dovoljno da obezbijedi samo osnovne potrebe egzistencije i to je dovoljno zapostavljaju onaj duhovni dio bračne zajednice koji je ponekada, a i počesto, možda mnogo bitniji nego ona druga strana egzistenciji. A braću moja draga, pogledajmo Božijeg poslanika, onoga za kojeg mi tvrdimo da je uzor nama u svakodnevnici. Čovjeka koji je bio šta? Bio prijesednik državi. Čovjek koji je bio vojskovođa čovjek koji je bio kadija, čovjek koji je bio otac, čovjek koji je bio muž, taj čovjek je nalazio vremena da se našali sa svojim hanumama. Tako u hadisu koji ga zabilježi imam Ebu Davud od Aisha radijallahu ta'ala anha kaže Bila sam na putovanju sa Božijim poslanikom sallallahu alihi wasallame kaže pa smo se utrkivali pa sam ja povijedila Božijeg poslanika. Pa kaže, kad sam odebljala, drugi put smo se opet utrkivali, pa je me pobjedio Boži poslanik, sallallahu alihi veselneme, pa mi je kazao, šalijeći se, ovo ti je za onu prvu pobjedu. Hadis je vjerodostojan. Bilo bi lijepo napraviti jednu anketu ovdje među nama da nam kaže svako od vas odoženjeni da li je ikada praktikovao ovaj sunnet Božijeg poslanika da je se utrkivao sa svojom Hanumom i to ne jednom, već dva puta ili više. Ne bi ja da pravimo anketu, ali sam ubijeđen da bi rezultati bili katastrofalni. Zato, dragi moj brate, dragi moj brate, daj sebi malo oduška, našali se malo sa svojom Hanumom, unesi malo radosti u taj vaš bračni život. Ne mora sve biti ko u kasarnoj da bude sve, kako ljudi kažu, po PS-u. Našali se malo, daj sebi oduška i vidjet ćeš da će to povećati ljubav među vama i da će to biti sigurno jedan faktor učvršćavanja bračne vezi među vama. Treći način, praću moja draga i cijenije sestre, pridobijanja ljubavi supruge jeste korištenje metode učvršćavanja poklon iznenađenja. Mi svi znamo, braću moja draga, da poklon općenito, kada pogledamo, ostavlja velikog traga na učvršavanje veza između ljudi, a naročito kada su supružnici u pitanju. Kada govorimo o poklonu, braću moja draga, treba da spomenimo jednu stvar, a to je ako čovjek želi da pokloni nešto svojoj supruzi, nije uslov da taj poklon bude nešto skupo, da bude nešto vrijedno. Svrha poklona je nešto drugo. Svrha poklona je, cijeni brate, da dokažeš svojoj sestri, svojoj ženi, da nije zapostavljena, da ti razmišljaš o njoj, da ti želiš da joj ispuniš njene eventualne želje. Koliko puta smo našoj Hanumi ponijeli nešto, pa makar to bilo i da kažemo bezvrijedno nešto od marke, čokoladu ili nešto manje od toga. Neka se svako zapita. Također, dobra stvar jeste da čovjek ne kaziva Hanumi za poklon, da je iznenadi time poklonom, tim poklonom. Također, dobra stvar je i to da čovjek kupi Hanumi nešto što je spominjala, da bi volila da ima, ali nije tražila od svog muža da ju to kupi. Zasigurno, ako čovjek priušti svoju hanumi to, to će sigurno biti jedan veliki pokazatelj kod njegove hanume da on voli svoju ženu, da misli o njoj, da nije zapostavljena, a neminovno, braćo moja draga, to vodi ka uzvraćanju od te supruge da uzrati svome mužu sa ljubavlju, sa pažnjom, sa poštovanjem, sa poslušnošću. Mi hoćemo, braćo moja draga, da nam naše žene budu poslušne ko robovi, ali da li smo pripremili situaciju na terenu da te naše žene budu pokorne nama? Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame tehadev tehabu međusobno razmjenjujte poklone da biste se zavoljali. Kada to važi za opće muslimanske mase, pa kako to da ne važi za supružnike? četvrti način pridobijanja ljubav, ljubavi supruge jeste i to da čovjek pohvali svoju suprugu pred strancima, a naročito ako su ti stranci njeni roditelji ili njena rodbina. Nešto najgore što čovjek može uraditi svojoj supruzi jeste da je kritikuje i kori javno pred strancima. Još gorije od toga je da čovjek javno kritikuje svoju suprugu pred njenim roditeljima. I ima treća stepenica, a to je nešto najgore, da čovjek kritikuje svoju ženu pred kime? Pred njegovim roditeljima. To je nešto, braćo moja draga, najgore. Čovjek, musliman, koji se boji Allah subhanahu wa ta'ala, trebao bi da sklonja svoju hanumu, da sakriva njene mahane i suprotno tome, ako želi da postigne nešto pozitivno, treba svoju hanumu da pohvali pred strancima, normalno, ne lažući, ali da spomeni njene, lo, njene lijepe osobine, koje zasigurno svaka žena ima pri sebi. Da čovjek dokaži svojoj rodbini i rodbini njenoj da je ona najbolja žena na svijetu. Zasigurno, braćo moja draga, kada bi čovjek koristio ovu metodu, žena bi trebala da bude mnogo pokvarena pa da mu na to ne uzrati lijepim ponašanjem, ljubavlju, poštovanjem, pokornošću. Jer, braćo moja draga, zasigurno, ako čovjek kori svoju ženu pred strancima, to vodi ka netrepeljivosti u braku, vodi ka problemima, vodi ka neposlušnošću, vodi ka svemu što ne velja. Zato čovjek ako pohvali svoju hanumu pred strancima, pred njenim roditeljima, pred svojim roditeljima i ako je ta žena imala pri sebi neki propusta i grešaka, vjerujte da će pokušati da to popravi. Također, od načina pridobijanja ljubavi supruge jeste da čovjek prihvati određene nedostatke i mahane kod svoje supruge. Sigurno je to da čovjek, živeći sa svojom ženom duži niz godina, da će otkriti neke nedostatke kod nje, neke mahane, ali ne smije da zaboravi da njegova supruga ima mnogo, mnogo pozitivnih osobina. Ne bi trebao, ne bi trebao, nije islamski da čovjek zbog jedne pogreške prekriži svoju hanumu, već trebao bi da bude realan i da svoju hanumu gleda kroz realnu prizmu njenih loših i dobrih dijela. Zasigurno je, braćo moja draga, to da svaka žena, a naročito one žene koje praktikuju islam u svakodnevnom životu, imaju mnogo više pozitivnih osobina nego loših ali šeitan je taj, braćo moja draga, koji čovjeka u datom momentu ljutnje učine da tako razmišlja da čovjek samo se prisjeća onoga lošeg pri njegovoj hanumi. A zasigurno sam rekao da svaka žena, a naročito one žene koje praktikuju vjeru u svakodnevnom životu, imaju mnogo, mnogo više pozitivnih osobina nego loši. Poslušajmo kako Allah subhanahu wa ta'ala daje instrukcije svojim robovima kako da se ponašaju naspram svojih supruga pa kaže وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je odvratnost osjećate prema nečemu u čemu je Allah dao veliko dobro. Zato pogledajmo realno, kada bi čovjek uzeo papir i olovku i pokušao da napiše sve dobre osobine svoje Hanume i loše osobine, zasigurno bi se uvjerio da broj dobrih osobina je mnogo veći nego broj loših osobina. Ali gdje je problem, braćo moja draga? Šta mislite? Problem je zasigurno u nama. Mi želimo savršenu Hanumu. Mi želimo Hanumu bez greške. A kakvi smo mi? Mi želimo Hanumu iz vremena ashaba. A mi kakvi smo? Neću govoriti, a neka svako sebi ostavi odgovor na to pitanje, ali zasigurno je to da smo puni aferima ko šibica. Zato čovjek musliman trebao bi da prihvati svoju suprugu onaku kakva jeste. Normalno, ako ima nekih propusta, čovjek treba da pokuša da to popravi, ali treba u tom popravljanju da, da kažemo, obraća pažnju na nekoliko stvari, treba da bude mudar, ne smije da požuruje, mora da se okiti saburom i tako neke te stvari, osnovne stvari. Šesti način pridobijanja ljubavi supruge je jeste, braćo moja draga, nešto što velikom broju nas neće odgovarati, a možda i neće se sa mnom složiti, a to je pomaganje u kućanskim poslovima. Velik broj ljudi, kada se kaže pomaganje u kućanskim poslovima, ima pogrešnu viziju o tome. Mnogi ljudi, muslimani, da kažemo tu stvar, smatraju poniženjem ili takozvanim papučarstvom. A kada pogledamo opet u praksu Božijeg poslanika, vidjet ćemo nešto suprotno tome. Opet u kome je problem? Problem je, braćo moja draga, u nama. Jer mi se lupamo u prsa da slijedimo Božijeg poslanika, ali vidjet ćemo da Božiji poslanik, sallallahu alihi wasallame, iako je imao mnogo obaveza, mnogo više nego iko od nas, ipak uh, nalazio je vremena da pomogne svojim hanumama u kućanskim poslovima. Pa tako u hadisu koji ga zabilježio imam Ahmed od Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je upitana o Božijem poslaniku, kaže, kada je upitana šta je radio u kući, kaže, on je bio jedan obični insan. On je, kaže, čak muzao ovcu, ovce i sam sebe je usluživao. Također u hadisu koji ga zabilježio imam Buharija, Poslanik sallallahu alaihi ve selleme je hizmetio svojoj porodici, pa kada bi nastupilo namasko vrijeme, on bi izašao na namaz. Vidimo, braću moja draga, da je praksa Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme bila da je pomagao svojim hanumama u kućanskim poslovima. To ne znači nikako da čovjek treba da preuzme od hanume sve poslove, a da žena preuzme čovjekove poslove ali braćo moja draga, ako se ukaže potreba za time, to čovjek ne bi trebao da odbije. Sjedmi način pridobijanja ljubavi supruge jeste nešto također kod velikog broja muslimana zapostavljeno, jeste poštovanje suprugini rodbini i njenih rođaka i dozvoljavanje supruzi da obilazi svoju rodbinu. Općenito, braćo moja draga, kada pogledamo u ciljeve šerijata, vidjet ćemo da Islam zagovara to da čovjek ima lijepe odnose sa svim ljudima koji ga okružuju. A šta je onda ako pridodamo na to da čovjek ima lijepe odnose sa ljudima koji ga okružuju, a oni su sa njim vezani rodbinski ili tazbinski. Zato čovjek pametan, koji se boji Allah subhanahu wa ta'ala i žudi za ahiretom, trebao bi da uloži dosta napora kada je u pitanju njegov odnos naspram Hanumine, Hanumine rodbine. Jer, braćo moja draga, samim time njemu će se vratiti mnoge koristi. Prva od tih koristi jeste da će čovjek biti voljen od strane svoje ženi. Da će biti poštovan, da će mu ona biti poslušna zbog toga. Jer, dragi moj brate, kao što ti voliš i zahtijevaš, ponekad i naređuješ da tvoja Hanuma lijepo se obhodi prema tvojim roditeljima i da tvoja Hanuma lijepo se obhodi prema tvojim rođacima, zašto onda da ti budeš suprotno od toga da se ti ne ponašaš lijepo prema njenim roditeljima ili prema njenim rođacima. Također, od koristi koji će se vratiti čovjeku od lijepog ponašanja naspram ženine i rodbine jeste i to da će se time otvoriti čovjeku vrata daveta, da će čovjek imati pravo riječi kada dođe u tu kuću. Možete li zamisliti čovjeka koji psuje svojoj hanumi, rodbinu i roditelje i da sutra dođe kao takav i da on vajzi nešto puncu i punici? zasigurno ako bude vazio, neće to biti prihvaćeno. Ali ako bude poštovao njih, sutra kada nešto bude govorio, zasigurno će to naći otvorena vrata kod njih. Jer, braćo moja draga, mi imamo jedan problem općenito kod muslimana da imamo mnogo ljudi koji pričaju, ali kada je u pitanju sprovođenju, sprovođenje toga u dijelima, onda ćemo vidjeti da malo ljudi praktikuje ono što govori. Osmi način pridobijanja ljubavi supruge jeste da čovjek uzme u obzir ljubomoru supruge i da pokuša da svati svoju hanumu. Kada pogledamo, braću moja draga, u žene, vidjet ćemo da su one u tom segmentu ljubomori, da se razlikuju od ljudi da je njihova ljubomora, hajde da kažemo, malo žešća nego ljubomora ljudi i da je teže kontrolisati, jer žene nekada su ljubomorne na neke stvari koje u osnovi ne tebi trebale da budu na te stvari ljubomorne. I to biva razlogom da možda žena napravi neki prekršaj koji ne bi trebala da napravi, ali jednostavno žena u nekim situacijama vjerujte, izgubi kontrolu nad sobom. To samo radi iz ljubomori. Zato čovjek pametan, normalan, trebao bi da to uvaži. Najbolji primjer nam je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame u onoj poznatoj priči koju smo mi spominjali dosta puta, a sada je možemo spomenuti samo nakon u nekoj kraćoj verziji kada je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame bio kod jedne od svojih žena. Pa je druga žena poslala zdjelu sa hranom Božijim poslaniku. Pa ta žena kod koje je bio Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallame kada je vidjela poslanu hranu iz ljubomore uzela je zdjelu i razbila je od zemlju. Šta je uradio Božiji poslanik? Baš ponašao je se onako kako smo mi sad spomenuli. Uvažio je to da žena nekada pretjera sa ljubomorom Pa šta je kazao? Garat umukum, dvije riječi. Probudila je se ljubomora kod vaše majke. Ništa više. Neka svako od nas postavi pitanje šta bi uradio da je bio u situaciji u kojoj se zatekao Boži poslanik. Pred ljudima njegova žena pred gostima uzima tanjir i razbija ga. Neka svako postavi sebi to pitanje, a odgovor neka sačuva za sebe. Deveti način pridobijanja ljubavi supruge jeste da čovjek bude spreman da prizna krivicu kada pogriješi, odnosno suprotno tome razlog buđenja mržnje i problema jeste da čovjek kao muškarac, kao ljudina, uvijek smatra da je on u pravu. Zato, braću moja draga, čovjek, čovjek, musliman, sljedbenik Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame, treba da bude pravedan u svakom segmentu svoga života. Treba da ako pogriješi, bude spreman da prizna svoju grešku, da odluči da se neće više ponavljati ta greška. Kao što mi to insistiramo od naših hanuma. Dosta puta kažemo hanumi, može se desiti jednom greška, ali nemoj da se ta greška ponovi. Po tom principu trebamo i mi da radimo. Ako si pogriješio, dragi moj brate, budi spreman da priznaš svoju krivicu i budi spreman da se ta greška više ne ponovi. I još nešto dalje, ako si moj brate bio lola i mangup da uvrijediš svoju hanumu, budi lola i ponizi tu svoju gordu dušu, pa otiđi i ponizi se hanumi i zatraži halala. Kako ćeš na sudnji dan ako ti Hanumane halali? E mi imamo tu različite parametre. Mi bi lako otišli nekom bratu zato što trebamo pred njim simulirati, malo pokazati islam, ali pred našom Hanumom može i da se ne traži halal. To je zasigurno neispravno. I nemoj da neko pomisli da traženje halala kod žene, da je to poniženje, nije sigurno. I čovjek, ako zatraži halala kod svoje hanume, može postati samo veći autoritet i može se njezina ljubav prema njemu povećati. A suprotno tome, ako bude uvijek živio po pravilu ja sam u pravu, a ti si u krivu, to zasigurno može dovesti do mržnje i do problema i do netrepeljivosti u braku. Poslušajmo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada poziva vjernike u to da budu realni i da budu pravedni pa kaže ja ejuhel ladina amenu kunu qawamin bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin o vjernici budite uvijek pravedni ili se Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljio time da kaže budite uvijek pravedni nije kaže Allah subhanahu wa ta'ala svjedočite Allaha radi pa makar to bilo protiv vas samih. Svjedoči protiv sebe, pa makar to bilo protiv tebe samog ili tvojih roditelja ili tvoje rodbine. Vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala odgaja vjernike da je čovjek spreman da svjedoči pa makar to svjedočenje bilo i protiv njega. Budi spreman da staneš i da zatražiš halal od svoje hanume ako si je uvrijedio. Deseti način pridobijanja ljubavi supruge da čovjek da od svog imetka nešto hanumi i da to bude njezin lični imetak i da ona raspolaže tim imetkom da radi sa njim šta hoće. Normalno ovo ne obuhvata da čovjek da hanumi pa da kupi potrebštine za kuhinju. Znači mimo toga da čovjek ne bude škrt, da ne bude cjepidlaka, da žena mora polagati račun za svaki novčić. Ne kažem ni to da žena bude blagajni pa da čovjek ne smije kupiti ništa bez ženi, ali dosta puta ćemo naći braću da su otišli u jednu krajnost, da žena ima nekada potrebu za nekim stvarima koje su možda intimnog karaktera, ne želi da traži to od muža, voljela bi da to kupi sebi, ali nema jedne marki. Čovjek trebao bi da da ženi nešto od imetka da ona raspolaži sa njime kako hoće. Jer, braću moja draga, treba da znamo ako bi se desilo da čovjek ne daje Hanumi ono što joj je dovoljno šerijatom, što joj je šerija dozvolio, Ta žena ima pravo da uzima bez svog znanja i svog imetka onoliko koliko joj je dovoljno. Zašto onda da dovodimo svoje hanume u situaciju da moraju, da nazovemo tako, krasti naš imetak? Zašto da ne dadnemo našoj hanumi nešto malo od imetka kako bi mogla raspolagati sa tim imetkom na način koji ona misli da je ispravan? Jer, braćo moja draga, svi mi volimo kada imamo nešto što je naše imetko i da mi raspolažimo time kako mi hoćemo. Jedan na isti način i ujedno prezadnji način jeste da čovjek pazi na zdravlje svoje hanume i da ne bude nemaran u njenim zahtjevima za odlazak doktoru ili doktorici. Treba da znamo, braću moja draga, da je žena po prirodi slabija od čovjeka. Tako i s tog aspekta zdravstvenog žena možda ima više potrebe da ide doktoru. Zato čovjek musliman ne bi sebi trebao da dozvoli da njegova žena ima potrebu da ide doktoru, a da se on oglušuje o tim njenim zahtjevima da je odvede doktoru. Jer, braćo moja draga, tu povlači za sobom nešto drugo, a to je da čovjek, ako odbija da ženu odvede doktoru, doktoru ona će pošto su dosta puta žene sklone takvom načinu razmišljanja, odma to povezati kako čovjek jedva čeka da ona preseli, kako bi čovjek volio da se kutariše Hanume, kako bi volio da se oženi, dok ona preseli, on će tražiti drugu, što neminovno nosi sa sobom nemire, neraspoloženje, neposlušnost i mnogo drugih stvari. Zato čovjek, znači, trebao bi da ako vidi da žena ima potrebu da ode kod doktora, da joj ispuni tu njezinu potrebu, a sigurno će to proizvesti kontraefekat od onoga što smo malo prije spomenuli, a to je da će čovjek dokazati svojoj hanumi da ona vrijedi kod njega, da on pazi na nju, da pazi na njeno zdravlje. I sigurno će ona uz Allahovu pomoć uzvratiti njemu to ljubavlju, uzvratiše pokornošću, uzvratiše milošću. I na kraju, braćo moja draga, 12. način pridobijanja ljubavi supruge jeste zajedničko potpomaganje u rađenju dobrih dijela ili zajedničko potpomaganje supružnika u rađenju ibadeta. Zasigurno, braćo moja draga, jedan i te kako bitan način učvršćavanja bračne zajednice i ljubavi među supružnicima jeste i to učvršćavanje da supružnici imaju naviku da se podpomažu u rađenju dobrih dijela ili pojedinih ibadeta. Ne trebam vam navoditi primjere, ali dovoljno je spomenuti da čovjek dogovori sa svojom hanumom da jednom na dan, jednom heftično, jednom mjesečno, jednom godišnje uzmu Kur'an pa zajedno uči. Ili da se dogovori da zajedno ustaju na veći pa da klanjaju dva rekiata na filiju. Sigurno, braćo moja draga, takav brak, takav brak bi Allah subhanahu wa ta'ala blagoslovio. Baš kao što kaže Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud od Ebu Hureyre da kaže Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme kada čovjek ustane noću i probudi svoju porodicu misleći ovdje i na Hanumu zatim kanjaju dva rekiata budu upisani od onih ljudi koji spominju Allaha subhanahu wa ta'ala. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala na kraju ovog našeg druženja da nas učini od onih ljudi koji će se lijepo ponašati prema svojim suprugama, od onih ljudi koji će dosljedno slijediti Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallame u svakom segmentu njegovog života. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane na svakom mjestu zemaljske kugli, da sačuva njihove imetke, njihove časti, njihove porodice, njihovu djecu. Molimo Allah subhanu wa ta'ala da nas sastavi u džennetu kao što nas je sastavio ovdje. Subhaneke Allahume ve bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilaih. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله www.l crtica ihlas.com من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله